Մենք շարունակում ենք ներկայացնել հերոստատեսության եւ ռադիոյի նվիրյալներին, իսկ նրանք քիչ չեն։ Մարդիկ, ովքեր սիրով ու նվիրումով են մոտենում իրենց գործին, այդ պատճառով էլ սիրվում են ռադիոլսողի կամ հերոստադիտողի կողմից։ Այսօրվա իմ հյուրը հերոստալրագրող Մարինե Մկրչյանն է։ Տիկին Մկրչյան, շնորհակալ եմ հաղորդման հրավերը ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Լրագրությամբ դուք զբաղվել եք հենց համալսարանն ավարտելուց հետո։ Դա ձեր երազանքն էր, թե հանգամանքների բերումով եք հայտնվել լրագրության աշխարհում։ Հերոստատեսություն եկա 96 թվականին համալսարան ավարտելուց անմիջապես հետո։ Դա պատահականություն համարել չեմ կարող, որովհետև միշտ սիրել եմ հերոստատեսային լրագրությունը ընդհանրապես լարագրությունը եւ հերոստատեսայինը հատկապես։ Այո, դա երազանք էր ուսանողական տարիների երազանք էր եւ այնպես ստացվեց, որ հենց եկա համասարան ավարտելուց հետո եւ շատ լավ ընդունվեցի այստեղ հերոստատեսությունում կոլեկտիվի կողմից, մասնագետների կողմից, առաջին իսկ իմ պատրաստած նյութերը հավանության արժանացան եւ այդպես արդեն 22 տարի ես նույն կոլեկտիվում եմ։ Բավական երկար ժամանակ եք փաստորեն աշխատում հերոստատեսությունում։ Այդ ընթացքում տարբեր մարդիկ են եկել, ծերունդ է փոխվել հերոստատեսությունում, բայց կա արդյոք մի բան, որն ընդհանուր է բոլորի համար, որ միավորում է բոլոր նրանց, ովքեր գետ մեկ անգամ առնչվում են հերոստատեսությանը։ Այո, մեզ բոլորիս միավորողը սերն է հերոստատեսության հանդեպ։ Վարգես Բաղարյանը առաջին տնորենն էր իմ եւ երբ ես եկա աշխատանքի, տեսա թե ինչպիսի սիրով է նա վերաբերում իր գործին եւ նա մի հայտնի արտա արտահայտություն ուներ, ասում էր սա վարակ է։ Եթե վարակվում ես, չես կարողանում ձերբազատվել։ Ու իսկապես ստացվեց այնպես, որ հերոստատությունը նույնպես վարակ հանդիսացավ ինձ համար եւ արդեն այսքան տարիների ընթացքում ցանկացել եմ երբեմն դուրս գալ, բայց կարծես ինչ որ բան ձգում էր եւ 22 տարին հենց այնպես չես կարող նստել միևնույն վայրում։ Ուրեմն միավորողը մեզ բոլորից հենց սերն է հերոստատեսյան հանդեպ։ Իսկ ինչ է տվել ձեզ այդ մասնագիտությունը մարդկային անձնական առումով, ինչու եք սիրում այդ գործը։ Այս մասնագիտությունը ինձ տվել է հետաքրքիր մարդկանց հետ շփվելու հնարավորություն։ Այս մասնագիտությունը ինձ տվել է օրնաշխուժ անցկացնելու հնարավորություն։ Միշտ երբ ուզեցել եմ այդպիսի ցանկություն, ասում եմ, լինում է փոխել աշխատանքս եւ չեմ կարողանում ինձ պատկերացնել 9-ից 6-ը նույն գրասենյակում նստած, նույն վիճակում կամ զբաղվելու ոչինչ չունենալով, ասինքն այն տեմպը, այն ակտիվությունը, որ կա հերոստատեսությունում, ուրիշ ոչ միտեղ դու գտնել չես կարող։ Լինում են օրեր, երբ անտրամադիր գալիս ես, սակայն նկարահանման գնալուց այնտեղ շփվում ես մարդկանց հետ ու դրական լիցքեր ստացած գալիս ես տուն։ Այ հերոստատեսության աշխատանքը այդ հնարավորությունն է ինձ տալիս։ Հատկապես երբ դուք աշխատում եք լուրերի բաժնում, պետք է նկատել, որովհետև հաղորդաշարները փոքրինչ ծրագրավորված, այսպես պլանավորված կյանքով են ապրում, եթե կարելի է այդպես ասել։ Այո, սկզբից մտնելով հերոստատեսություն ես հաղորդումներ էի պատրաստում եւ ինձ համար ամենից գրավիչը հարցազրույցի ժանրն տարիներ ուզում է աշխատել հենց այդ ժանրում եւ պատկերացնում էի, որ թոքշոուներ են վարելու, հարցազրույցներ են վարելու ակտիվիստ։ Այս ժամանակ մենք աշխատում էինք շատ սուղ պայմաններում, վերևի շենքներ դեռ չէինք տեղափոխվել նոր ստուդիա, բայց ինձ վերցրին աշխատանքի նաեւ այն նկատառումով, որ կլինի այդ նոր ստուդիան եւ ես կվարեմ նման հաղորդումներ։ Բայց այդպես ստացվեց, որ ձգձգվեց այդ process-ը եւ ինչ արդեն տեղափոխվեցինք նոր ստուդիա, շատ կար ժամանակ եղավ, որ ես կարողացա լրիվությամբ անել այն հաղորդումները, որ ես ցանկանում էի անել։ Բայց նաեւ աշխատել Ներողություն, այսինքն արդեն արել եք ձեր երազանքի հաղորդումը Ճիշտն ասած, դեռ այն հաղորդումները, որ ես կուզենայի անել, ոչ։ Երազանքի հաղորդումը դեռ մնում է երազանքի հաղորդում, որովհետև այն ժամանակ պայմաններ չկային, ասենք ստուդիայի պայմաններ որոշակի, հետագայում էլ այնպես ստացվեց արդեն լուրերի բաժնում էի աշխատում, հետո առաջարկեցի որոշակի բաներ իհարկե, չգնացին հերոստատության տնօրինությունը այն ժամանակ չընդունեց այդ առաջարկը, դա 7 տարի առաջ էր։ Իսկ ստեղծագործական աշխատանք այնպիսի գործընթաց է, եթե մի բան ու ծրագրերս 7 տարի առաջ եւ ցանկացած սկսել ես անել այն ժամանակ, ուր երանդուն էր, նաև մտահղացումներ, արդեն 7 տարի հետո որոշակի բաներ փոխվում են եւ արդեն դու չես կարող անել այն, ինչ կարող էր անել այն ժամանակ։ Բայց այնուամենայնիվ պետք է նշեմ, որ սկզբնական շրջանում իմ այսպես հերոստատեսային գործնեության որոշակի հաղորդումներ իսկապես իրականացրել եմ եւ հաջողվել է։ Այսօր երբ տարիների հեռվից նայում եմ եւ հանում ենք արխիվից ինչ որ բաներ տեսնում եմ ու հետաքրքիր է, բայց ես հավանում եմ այն, ինչ ես կատարել եմ այն տարիներին։ Եվ նաեւ հերոստատեսային լասարան էր ընդունում։ Փողոց դուրս գալով, մարդկանց ռեակցիաները տեսնելով, նրանց ժպիտները տեսնելով, դու զգում էիր, որ անում ես մի աշխատանք, որը մարդիկ հավանում են, ու անում ես մի աշխատանք, որը մարդկանց պետք է։ Իսկ ինչպես հայտվեցի լուրերում, ելի շատ հետաքրքիր պատմություն ունի։ Առաջին նախագահական ընտրություններն են, երբ ընտրվեց Ռոբերտ Քոչարյան նախագահ եւ ժամանակ մեր ռեսուրսները շատ քիչ են եւ հաղորդումներ պատրաստող խմբագիրները եւս պետք է մեկնային շրջաններ լուսաբանելու համար նախագահական ընտրությունները։ Եվ առաջին լուր հումոր պատրաստելու իմ փորձը այդ ժամանակներ էսպես համապատրաստից ու երբ արդեն թռուցքաժողովի ժամանակ քննարկում էինք, իմ տնօրենությունը շատ հրահուսական խոսքեր ասաց եւ գտան, որ ես շատ լավ կարողանում եմ լուր պատրաստել այդ ժանրում։ Նրանք տեսան ինձ այդ ժանրում եւ ասացին, որ պետք է աշխատեմ լուրերում։ Ճիշտ է, սկզբում ափսոսանքով չէի ուզում, բայց հետագայում լուրերի աշխարհը ընդհանրապես մի ուրիշ աշխարհ է, որը նույնպես ինձ գրավեց այդ տեմպը արագլուր հասցնելու մոլուցք ասեմ ինչ ասեմ բայց որ զգում ես որ արեցիր այդ գործը շատ լավ այդ պահին հասցրեցիր ու այս զգացողությունը որ կատարված բարքի զգացումով դու տուն ես գնում այլ լուրերն էլ ունի իր սպეციფიკան եւ պետք է ասեմ որ բոլոր ժանրերում աշխատել եմ հերոստատեսային ուղիղ եթեր թոք շոուներ էլ ենք արել հարցազրույցներ էլ ենք արել դիմանկարներ լուրեր մի խոսքով իմ հետաքրություններն այդ առումով բավարարված են բայց ամենաշատ այնուամենայնիվ ես մնում եմ էլի այն եզրակացության, որ հարցազրույցի ժանրը եւ հատկապես ուղիղ եթերում աշխատելու հաճույքը ոչինչի հետ փոխել չես կարող։ Իսկ հետաքրքիր է հիմա, երբ արդեն հասել եք ձեր մասնագիտական գործնեության մեջ որոշակի բարձունքի եւ հետ եք նայում դեպի ձեր անցած ուղին, որն է ավելի հաճելի այս բարձունքը, որը ունեք, այս ձեռքբերումները, թե այն ճանապարհը, որ գուցե խորթուբորթություններով էր լի, գուցե դժվարություններ կային, բայց այնուամենայնիվ Այնուամենայնիվ դա ընթացք էր, որ դուք ունեցաք։ Դա իմ ճանապարհն էր, դա ընթացք էր։ Բնականաբար խորթբորցություններ կան նամանավան ստեղծագործական աշխատանքում, երբ որ աշխատում ես ստեղծագործող մարդկանց հետ, բնականաբար ես հարգում եմ այդ ճանապարհը, որ անցել եմ։ Հիմա արդեն տարիների հեռվից մի փոքր ասեմ, ես կուզեի որոշակյորեն փոխել իմ գործնեության բնույթը։ Այնուամենայնիվ, եւ տեսնում եմ այդ պոտենցիալը եւ զգում եմ, որ սիրում եմ այդ գործը, այսինքն խոսքը խմբագրի աշխատանքի մասին է, որը ավելի նստակյաց լինելով հանդերձ, բայց շատ հագեցած ու շատ հետաքրքիր աշխատանք է։ Պարզապես խմբագրի աշխատանք կատարելով ինքը քեզնից պահանջում է 9-ից մինչև 9 դու պետք է ավելի շատ նվիրվես, մի խոսքով ընտանիքի հանգամանքներից ելնելով, չգիտես, որով զբաղվես, ինչ անես, բայց այնուամենայնիվ հերոստատեսությունը ելի եմ ասում, այն բնակավարն է, որ դու կարող ես որ որոշակի փուլեր հաղթահարելով ամեն մի փուլում գտնել քեզ համար հետաքրքիր աշխատանք եւ շարունակել նույն նվիրվածությամբ աշխատել նաեւ այդ փուլում։ Ամենակարևորը ինձ համար որպես աշխատանք ինձ համար հետաքրքիր լինի։ Թիվ 1 իչափորոշիչը ինձ համար դա է։ Ասում են, որ լրագրողները սովորաբար ծանր բնավորության դեր մարդիկ են լինում։ Համամիտ եք այս մտքին եւ եթե այո, որը կարող է լինել դրա պատճառը։ Երևի թե ճիշտ են ասում, ես չգիտեի, որ ասում են լրագրողները ծանր բնավորությամբ են։ Ես լսել եմ։ <laughs> երևի թե բայց ասում եմ, դա պետք է հենց այդպես էլ լինի։ Եթե ես հետ եմ նայում իմ անցած ճանապարհին, ապա ես անընդհատ կռվողի, անընդհատ ճշմարտության այսպես գավազանը ձեռքից մարդ եմ եղել։ Երբեմն իմ հարազատները, նաև ինչու՞ չէ, նաև գոլեգաններս ասում են, պետք ներքո դա։ Չէ որ կարող էր ավելի հանգիստ, ավելի հեշտ նաև կարիերայում որոշակի բարձունքների հասնել, եթե դու չլնեիր այդպեսին։ Այդպես չպայքարեիր, թեկուզ ես հիշում եմ, ես իմ տնորենների հետ եղել է տարաձայնություններ եմ ունեցել, սակայն ես հնչեցրել եմ այն, ինչ պետք է հնչեցնեի։ Եվ ինձ թվում է լրագրողն էլ պետք է լինի այդպեսին, թեև ասում եմ շատ իսկապես ծանր է, գուցե կողքիների համար էլ ծանր է, բայց քո համար էլ ծանր է, որ անընդհատ պայքարողի, անընդհատ ճշմարտությունը ասողի դերում ես, իսկ ճշմարտությունը միշտ չէ որ բոլորի սրտովն է։ Ես հիշեցի Պարուր Սևակի խոսքերը նրա որդուց բանաստեղծությունից, որ ասում է դու մի անցիր ասֆալտ ճամփով, գերադասիր ճամփա շինել, երևի սա հենց նաև լրագրողներին ուղված պատգամ է։ Այո, ես ընդհանրապես հարմարվող, այսպես վիզը ծռող, մարդկանց լրագրողի կարգավիճակում չեմ կարողանում տեսնել։ Լրագրող պետք է ըմբոստ լինի։ Ի վերջո մենք 4-րդ իշխանություն ենք այսպես թե այնպես։ Եթե մենք չբարձրաձայնենք որոշակի խնդիրների մասին, ապա ով պետք է դա անի։ Եվ անտարբեր լրագրող լինել չի կարող։ Հետաքրքիր է երբևէ ձեր մասնագիտությունը հակադրվել է ձեր ներքին մարդու հետ, այսինքն երբ դուք ստիպված եք լռել մի երևույթի մասին, որի մասին կցանկանայիք ճիչալ, աղաղակել։ Ես երբեք իմ խղճի դեմ չեմ մեղանչել, ես պետք է ասեմ, որ եթե ինչ որ երևույթի մասին ես պետք է բարձրաձայնեի, ապա ես միշտ բարձրաձայնել եմ։ Իհարկե, եղել են դեպքեր, երբ ես գտել եմ, որ անիմաստ է ինչ որ բան ասելը եւ գուցե այդ ժամանակ ես լռել եմ, որովհետեւ դա կլներ ձայն բարբարու։ Հենց այնպես ինչեցրած խոսքը լիներ բայց ես չեմ կարող ասել, թե եթե ինչ որ բանի հանդեպ իմ ներքին ամբոստությունը եղել է, ապա եղել է նաև իմ խոսքը։ Դա իմ իրավունքներ, դա իմ մասնագիտական պարտականություններ եւ այդ խոսքը միշտ հնչեցվել է։ Ինչ-ինչ, ապա այդ մասին ես կարող եմ այսօր հանգիստ սրտով ու հանգիստ խղճով ասել, ու դա իրականություն է։ Այսինքն խոսքի ազատության սահմանափակումներ չեք զգացել ձեզ վրա։ Ասեմ, խոսքի ազատության համանախագումներ որպես այդպեսին իհարկե եղել են, ճշումներ <laughs> որպես այդպեսին իհարկե եղել է, տնորենի սենյակ կանչել իհարկե եղել է։ Ես հետ պատերազմյան սերունդի ներկայացուցիչ եմ, հերոստատոսյան երկրորդ սերունդի ներկայացուցիչ եմ։ Պատկերացրեք համալսարան ավարտած աղջիկ, որոշակի ըմբոս բնավորությամբ, իր մասնագիտությունը սիրող, եւ դու պատրաստում ես ինչ-որ բան ու գտնում ես, որ պետք է քո երկրի թերացումները ցույց տաս, այդպիսով դու օգ օգնում ես քո երկրի կայացմանը, իսկ քեզ կանչում են ու ասում են, որ դրա ժամանակը չէ, որ դու մաքսիմալիստ ես, որ այսպես ճշնամին նայում է այնտեղից մեզ, իսկ ես այն կարծիքին եմ, որ մենք պետք է մեր խնդիրների մասին անպայման բարձրաձայնենք։ Ի վերջո մեր գործառույթը դրանումն է, որպեսզի իշխանություններին ցույց տանք, իրենց իսկ թույլ տված սխալները վերջ-վերջո ոչ ոքան սխալական չէ, ու մեր դերակատարությունը որպես լրատվամիջոց կայանում է նաև դրանում։ Եղել են այդպիսի ահագին ահագին պատմություններ են եղել։ Ես հիշում եմ մի դեպք, դեպք Մաքսիմ Հովհաննիսյանը ես իրեն շատ-շատ հարգում եմ, մեր խորհրդի նախագահն էր հերոստատեսության եւ հերթական, չգիտեմ որտեղ էի հանդես եկել ու գանչեց հերթական ցեն զրույցի տեսքով ու ասաց պետք է դե օ չգիտեմ նույնիսկ ճիշտ եմ անում որ բարձրաձայնում եմ որովհետեւ <laughs> կամ պահեր որ աստորեն երկու հոգով է ինք եւ այդ զրույցը տեղի ունեցել երկու հոգով ասած որ երիտասարդական մաքսիմալիզմ կա մեջս գուցե նրա խոսքն էլ տարիների փորձուներ անպայման ինքը շատ իմաստ խոստում մարդը։ Ինքը հենց այնպես ոչինչ չի ասում եւ ինչու եմ ես նրան շատ հարգում, նա շատ ճիշտ ընկալում է դիմացինին, շատ ճիշտ հասկանում է դիմացինը ով է, ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչպես խոսի նրա հետ։ Դրա համար ինքը իմ համար իմաստուն միատազնավորություն է, որ, որին միշտ մինչև կյանքիս վերջ ես հարգելու եմ։ Ով եղավ լրագրության մեջ ձեր ուսուցիչը։ Ուսուցիչ, որպես այդպեսին լրագրության մեջ ես չունեմ։ Հերոստատեսային ժանրը այն ժանրն է, որ դու ամեն օր տեսնելով հերոստաէկրանից ինչ որ բաներ դու սովորում ես ես, սովորում ես ու ինքդ քո համար որոշակի եզրահանգումներ ես անում։ Այդպիսով իմ ուսուցիչը հերոստայեկրաններ եւ ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ մարդ։ Ես գիտեմ, որ դուք նաև հասարակական գործնություն եք ծավալում։ Կպատմեք մի քիչ այդ մասին։ Հասարակական գործնությամբ սկսեցինք զբաղվել դեկտեմբերին 2000 17 թվականի դեկտեմբերին։ Դա ելարան գազམ་ակերպությունն է, այն միավորում է ոչ սովորական երեխաների ծնողներին եւ այդ երեխաների դաստիարակությամբ կրթությամբ զբաղվող մասնագետներին։ Վաղուց նպատակ կար, որ պետք է ստեղծել նման գազམ་ակերպություն, ձգձգվեց որոշակիորեն, բայց տեսանք ծնողներով, որ եթե մենք ինքներս չզբաղվենք նման երեխաներով, ապա որևէ մեկը մեր փոխարեն դա չի կատարելու։ Այդպես ծնվեց Ելարանը, ուրեմն նախաձեռնող խմբում 3 ծնող ենք, 2 մասնագետ, հետ եւ շատ դռներ ենք ծեծել, պետք է ասեմ, առաջին հերթին ուզում ենք ունենալ մի շենք, որտեղ գործնեություն կծավալենք, որպիսի մի քիչ հասկանանք ինչի մասին է խոսքը, ուզում ենք ստեղծել կենտրոն, որտեղ ոչ սովորական երեխաները, այսինքն որոշակի խնդիրներով երեխաներ կկարողանան դպրոցից հետո ստանալ կրթություն, պարապվել, գեղագիտական կրթություն ստանալ, ձեռքով ինչ-որ բան պատրաստել։ Վերջնական նպատակը այն է, որպիսի այդ երեխաները արդեն կյանքի հետ դեմ դիմաց դուրս գալուց դպրոց ունենան որոշակի մասնագիտություն, որոշակի հմտություններ ձեռք բերեն եւ նաեւ այդ կենտրոնը կլինի որոշակի օգնություն ծնողներին, որովհետեւ նա ով ունի նման երեխա, գիտի թե դա ինչ է նշանակում, այսինքն դու չես կարողանում դուրս գալ տնից երկար ժամանակով, դու պետք է շատ ժամանակ տրամադրես քո երեխային, իսկ այդ կենտրոնը փորձելու ենք անել այնպիսի մոդելով, որպիսի ծնողները որոշակիորեն բերեն երեխային թողեն եւ այնտեղ նրանց կօգնեն, նրանց հետ կզբաղվեն եւ մասնագետներ, եւ ծնողներ, նաեւ ծնողներին ենք ուզում ներգրավել անպայման, որովհետև դրանցից ավելի լավ ոչ ոք չգիտի, թե ինչպես պետք է վարվել նման երեխաների հետ։ Որն է այն ուժը, որ օգնում է ձեզ հաղթահարել կյանքի առաջադրած փորձությունները։ Ուժը բայց ինձ յուրաքանչյուրը ծնվում է որոշակի ճանապարհ անցնելու համար բնականաբար եւ այդ ուժը գալիս է երբ աստված տալիս է դժվարությունը նա նաեւ տալիս է ուժ հաղթարելու այդ դժվարությունը ուժը, որը օգնում է հաղթարել դժվարությունը, դա սերն է։ Ամենից առաջ սերն է։ Ու դա սերն է լայն իմաստով։ Սերն է փողոցով գնացող մի մարդու, ով քեզ ժպտում է։ Այդ պահին խանութում սպասարկող աշխատողի, որը իր գործը բարեհամբույր իրականացնում է, ու հավատացեք, եթե մեր շրջապատում այդ մարդիկ չլինեին, ապա շատ դժվար կլներ մեզ համար անցնելու մեր ճանապարհը։ Իհարկե ես բնավորությամբ խրոխտ եմ, հանդուգտ եմ, իմ ճանապարհը, իմ դժվարությունները հաղթահարող եմ, խեղճ չեմ մի խոսքով որպես մարդ, բայց ուշ տվողը այն նման մարդիկ են։ Այսինքն դրսից է գալիս այդ ուժը ոչ մարդու ներսից։ Մարդու ներսում բնականաբար կան ռեսուրսներ, կան ռեսուրսներ ու այդ ռեսուրսները դու քո անցած ճանապարհն են։ Ես հավատով մարդ եմ, երկնքից է գալիս նաև։ Լինում են պահեր, երբ ուժ չունեիր, ասենք, ու աղոթում ես եւ այդ ուժը գալիս է ու դորոբացվում է։ Նման պահեր շատ են եղել։ Իսկ ինչ եք կարծում, Աստված ինչու է անընդհատ փորձության ենթարկում մարդուն։ Չգիտեմ։ <laughs> Չգիտեմ, բայց ասում են, որ նա ում սիրում է նրան, նրանց է փորձության հենց ենթարկում։ Չեմ կարող շատ խորանալ այդ հարցում, որովհետև ինքը շատ փիլիսոփայական հարց է, բայց ինձ թվում է այդ դժվարությունները տալիս է նաև որpիսի մենք ավելի լավը դարձած դուրս գանք այդ դժվարություններից, որովհետև եթե ամեն ինչ հարթ լիներ, մի հասարակ բան, երբ դու երեխա ես ունենում, եթե դու այդ երեխային ունենաս շատ հեշտ դու նրա ամեն մի մատի վրա չես դողա բայց եթե դու ինքը ծնդաբերում ես արդեն դրանից հետո այդ երեխային ամեն մի բծից, ամեն մի մակրության հարցում եսին փորձում ես, նույնն էլ երևի դա է։ Եթե քո ճանապարհը փորձությամբ է անցնում, դու արդեն կյանքի քո ամեն մի րոպե, ամեն մի վարքյանը գնահատում ես ու այլ ձև ես նայում այդ ամենին։ Իսկ հեշտությամբ եք ընդունում եւ ներում ինքներդ ձեզ ձեր սխալները ով ոչ, այդա <laughs> չգիտեմ իմ բացանքան կողմն է թե չէ, իմ ներքին ցենզորը շատ էսպես արթուն է լինում միշտ, անընդհատ, անընդհատ եւ դա ինձ երևի շատ եւ օգնում է եւ խանգարում է, ասենք, միշտ օրդ վերլուծելու այդ արդեն բնավորության գիծ է, միշտ ինչ սխալ եմ թույլ տվել, ինչը ու անընդհատ սխալները, անընդհատ այդ ինքդ քեզ ուտելը, այդքան էլ լավ բան չէ։ Ես միշտ թեթև մարդկանց նախանձում եմ, միշտ։ Ինքս էլ կուզենայի այդպեսին լինել, բայց չի ստացվում։ Մարդիկ այդպեսին ծնվում են։ Կուզենայի թեթև մարդ լինել, իհարկե, այդպես ավելի հեշտ կլիներ։ Վերջում խոսենք մի քիչ նախասիրությունների մասին։ Առորիայի այս խելագար շրջապտույտի մեջ հա։ ժամանակ մնում է նախասիրությունների համար անպայման, որովհետև եթե դա չլինի, դու չես կարող հաջորդ օրը նորից ուր ստացած կատարել այն ինչ կատարում ես։ Ունեմ նախասիրություններ, շատ եմ սիրում գիրք կարդալ, շատ եմ սիրում նոր հեղինակներ ինձ համար գտնել, դա ինձ համար չգիտեմ ինչ է։ Շատ-շատ մեծ դեր եմ տալիս դրան։ Շատ եմ սիրում իհարկե նաև լավ ֆիլմերի նորությունները անպայման դիտում եմ։ Սիրում եմ լողավազան գնալ, դա նույնպես որոշակիորեն ինձ եւ հանդարտությունն է բերում եւ մտքերս են որոշակի հավաքվում լողը նույնպես եւ նախասիրություններից է թեև առողջական նաեւ խնդիրներից ելնելով եմ զբաղվում դրանով շատ եմ սիրում երեխաներիս հետ որևէ տեղ գնալ շատ եմ սիրում մեր ընկերական խնջույքները երբ կոլեկտիվով ինչ որ բան են կազմակերպում եւ ընդհանրապես ընկերական խնջույքները թերևս այդքանը վերջին գիրքը որ կարդացել եք եւ մի գիրք որը խորհուրդ կտայեք մեր ռադիո լսողներին սա մեր հաղորդման ավանդական հարցն է <laughs> վերջին գիրքը որ ընթերցել եմ Էլիֆ Շաֆակի Ստամբուլի ընկեցիկն է, ինքը թուրք գրող է, բայց այն ձևով է ներկայացրել, որ ես շատ կասկածներ ունեմ, որ նրա մեջ հայկական արյուն կա շատ խորուրդ կտայեմ մեր ընթերցողներին, որովհետև մի շնչում ընթերցվում է այդ գիրքը։ Շատ եմ սիրում լատինամերիկյան գրականությունը։ Մեր ընթերցողներին միանշանակ խորուրդ կտամ լատինամերիկյան գրականություն։ Բորխեսը, Խուլիո Կարտասար շատ հետաքրքիր գրողներ են, անպայման ընթերցեք։ Նաև վերջին շրջանում շատ է խոսվում Նարինե Աբգարյանի մասին, նրա Մանյունյան, իսկապես հայտնություններ, որովհետև դա մենք ենք ես եմ, դու ես փոքր ժամանակ անպայման բոլորին խորհուրդ կտայի ու նաև երեխաների համար ձեր գնայք, կա եւ հայերենով, կա եւ ռուսերենով, թող ընթերցեն։ Մի խոսքով լավ գրքեր շատ կան։ Անպայման գտեք, անպայման փնտրեք նոր հեղինակներ ձեր համար եւ երբեմն մտածում եմ, որ եթե մի քիչ շնորհք ունենե, ապա ես ինքս էլ կգրեի։ Դա ինձ շատ ձգում է։ <laughs> Շատ կասկածելի միտք եք ասում որպես 22 տարվա լրագրող։ Նկատի ունեմ գեղարվեստական գրականության բնագավառում, ոչ իհարկե մեմուարների կամ եսի ինչ որ ժանրով ժանրում հրապարակախոսական, այլ հենց գեղարվեստական գրականության ժանրում այսինքն նախանձով եք նայում անպայման, անպայման ընդհանրապես կին գրողները մի քիչ ուրիշ ձև են գրում։ Նրանց ստեղծագործություններում ավելի նրբանկատություն է լինում, ավելի թեմաներ են քննարկում, որը տղամարդ գրողը չի կարող տեսնել։ Դրա համար այդ աշխարհը նույնպես ձգում է, ինձ չգիտեմ վաղը ինչ կլինի, գուցե եւ հերու չէ ամենայն դեպս ձեր մասնագիտությունից։ Այո։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ Զայնասրահում իմ զրուցակիցը հերոստալ լրագրող, հասարակական գործիչ Մարինե Մկրչյանն էր։ Շնորհակալություն Յուլիա։ Բարեկամներ, մեր հաղորդումը մոտեցավ ավարտին։ Ես հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Արցախի հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստեցին ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանն ու հեղինակ Յուլիա Վանյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։